hadis od hadisa Umdetu Ahkama kome stoji Anaishata radijallahu anha kalet كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفيات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس ودائشة رضي الله تعالى عنها سترنسي تأكازها Klanjao bi poslanik sallallahu alaihi wasallame sabah namaz. Sa njim bi klanjale i žene mukminke umotane u svoje murupe. Potom bi se vraćale svojim kućama, a niko ih ne bi poznavao od dame. El murup u arapskom jeziku je odjeća od vune. Klanjao bi poslanik sallallahu alejhi ve sabah namaz. Ovo nam ukazuje na šta? da se taj čin ponavljao da je to poslanik sallallahu ve sellem činio kontinuirano. Ha, klanjao je. Znači, dešavalo se tako poslaniku sallallahu selleme, nije jedan put, nego je to znači bila njegova praksa. Od običaja poslanika sallallahu selleme je bio da u ovo vrijeme klanja sabah namaz. U vrijeme znači kad još ima tame. Ne bi sačkao znači da se raspane potpuno, Neko bi klanjao, znači, za vrijeme kada ima tame. Znači, nakon nastupa, jasnog nastupa zore, počeo bi sa klanjanjem sabaha i bilo bi još tame. Jedan put je samo poslanik sallallahu alaihi klanjao sabah namaz kad se Samo jedan put, kako je došlo u hadisu kod Ebu Davuda, od Ebu Mes'uda, Alensarija, kaže, klanjao je poslanik sallallahu alaihi jedan put sabah, dok je još bila tama. Potom je klanjao drugi put, kada se je dobro rasvanulo. Potom je poslanik sa osam je klanjao do kraja svoga života, dok je bila tama i nije se više vraćao onome drugom postupku. To jeste da klanja kada se rasvane. Tako je došlo u hadisu koga vjerodostojnim smatra Hakim i Zehebi, kaže šeh Albani da je ovaj hadis dobar. Pa nam je ovaj hadis napravio znači jasnu granicu kako je poslanik sallallahu alejhi ve klanjao sabah namaz i u koje vrijeme. Molim? Jeste. Ali nam ovo pojašnjava nam hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve klanjao sabah namaz, znači u koje vrijeme. Nisa u arapskom znači šta? Žene. To je, znači poznato sura El Nisa i vidim da ste tu mašala ovaj svi jako aktivni, da poznajete te riječi. Sura, jedna u Kur'anu i vjerojatno zbog nje znate tu riječ, ja ne sumnjam, imam. Zbog, znači sure, budući da je često učite, znate tu riječ. En nisa znači žene. Ali ta riječ u arapskom nema jednine. Nema jednine. Kad hoš kazati jedninu, onda se kaže imra'atun. Imra. A množina je nisa. I u Kur'anu, uopće u arapskom jeziku ima dosta takvih primjera. Znači riječ koja je samo vezana za množinu. Riječi minel mu'minat, nisa'un minel mu'minat, žene od vjernika. Zbog čega je ovo spomenula Ajša, žena od vjernika? Pa jasno je ko dolazi u džamiju. Zašto je spomenula? Zar ovo nije dodatak u hadisu koji nije morao, nije bio nužan. Može reći nisa'un ili mu'minat, da je samo rekla vjernice, da što je morala reći žena od vjernika. Kažu komentatori da je spomenuto ovdje el mu'minat da bi izdvojila jedne od dvije stvari. Ili da bi izdvojila monafike, one licemjerke, žene, ili nevjernice. Koje je preče od ovo dvoje da se uzme? Licemjerke. Zato što kafirke nakon ne dolaze u džamiju, nego dolaze, licemjerke dolaze, kao i licemjeri dolaze u džamiju, pa da bi se izdvojilo, znači da nije poznate su znači žene vjernice koje dokazale svoj iman i, i nema sumnje da nisu od, od skupine munafika koje su dolazile, znači klanjale sa poslanikom sallallahu sallam sabah namaz. Mutelefijat, mutelefijatin koje su bile umotane. To se kaže u arapskom reltifa je kada umota žena tijelo svoje i glavu. Kada glavu umota, e onda biva šta? mutelefiat. Tako se onda bio i one, jel mu El Gales, što je spomenuto u hadisu, Salli bil Gales, klanjao je, dok je tame bilo, to je ono vrijeme u stvari pred samo raspitanje. Zora je nastupila, ali ima znači raspitanje, da se ovaj razbije ona noćna tama. To je vrijeme, znači nakon nastupa zore, dok još uvijek ima tame, tada je poslanik sa osvrame, znači, počinjao sa namazom. A imate u arapskom i el gabeš, el gabeš, to je isto taj, taj prelazni neki period samo sa početka dana. Kada pada šta? Akšan, kada pada noć, zove se el gabeš, je sumrak, a ovo je znači u pred, pred ono rasvitanje ne mislim pred nastup zore, to zora je već nastupila, pred rasvitanje, to se zove El Gales. Kaže imamo Daudi, u hadisu je došla, La hunne ili ma hunne ahadun min El Gales. Ne poznaje ih niko. Kaže, došlo je ovdje u hadisu, ne poznaje niko, to i ne može i razlikovati niko, jesu li muškarci ili žene. Vidi da se nešto kreće, ali ne znaju šta. Ko su i šta su. Drugi kažu, ne poznaje ih niko po likovima njihovim od noćne tame. Znači uvijek je takva tama da ih niko ne može šta poznati po likovima njihovim kad hodaju. Iako je, imam neovi odbio ovo tumačenje, kaže žene, čije su glave umotane, ne mogu se poznati po danu. A kako će se poznati? Po noći. Kaže Imam El Bađi, ovaj nam hadis ukazuje, da su žene u to vrijeme imale otkrivena lica. Ne može ih niko poznati od čega. Nije rekao od, od nikaba, nego od tame noći. Može li se ovako hadis razumjeti? Može. Kako neće moći? Može se hadis svako razumjeti, znači da su žene bile otkriveni lica i da ih niko ne mogu poznati tame. No međutim, ispravno je da ga ne treba tako razumijevati. Prvo, je li ovo moglo biti prije spuštanja objave o hijabu? Jeste. Hidžab je, shodno razilaženju leme, objavljen između četvrte i sedme hiđarske godine. Shodno razilaženju. Moglo je biti prije čega? Prije naredbe o hidžabu. Kada bismo kazali ili da je obavezno. Ili da kažemo da su žene hodale otkriveni lica. Zašto? Zato što su bile ubijeđene da ih niko ne može poznati šta? Od dame. Kada bi žena išla ovaj putem ili hodala preko livada po noći, nema nikoga i ti siguran da nema nikoga, Može li žena tu otkriti lice? Može slobodno. Može slobodno otkriti lice. Kad bi skinula i maramu, a ubijeđena da nema nikoga, ne bila griješna. Jer je cilj da je niko ne zbog toga je stavila šta? Hijab i zbog čega drugoga. Tako da znači ovdje ako su skinule žene, ako su, pa ne bi razumijeli da su otkrile lica, to ne bi nikako značilo da je propis bio otkrivanja lica. Nego sam do žene otkrile lica zato što su bile ubijeđene da ih niko ne može vidjeti od tame. I zato što svi ljudi bili u džaniji i ostajao drugi u džaniji, a žene su izlazile prije ljudi i bile su ubijeđene znači da nema nikoga. I to su ljudi poznao, muškarci su poznavali, tako su postupali. Bilo u vrijeme poslanika Sreme, zabranjeno je bilo ženama da dižu u glave se sežde prije muškaraca. Kako došlo od Isma. Allahov poslanik sreme zabranio da žene dižu u glave koje su planjali za muškaraca prije muškaraca. Jer ako digne glavu, ljudi su bili u odjećama, može se otkriti nešto stidnog mjesta pa da padne znači oko tamo gdje je zabranjeno da pogleda. Pa im je zbog toga zabranjeno da dižu svoje glave prije toga. A isto tako je muškarcima, poslanik sam rekao, sačekajte u džami dok žene ne iziđu. Dok žene ne iziđu. Pa znači da se izbjegne to. Tako da su bile, ashabike je da su ashabi klanjali u džami, da su ostali. I da nakon nema nikoga da su otkrile lica noći, ne smeta znači da otkriju svoje lice. Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju da je ženi dozvoljeno klanjati da pokrije usta i nos. Došlo u hadisu šta? Zabrana, tako? Da čovjek klanja da pokrije usta i nos. Ne može čovjek klanjati, da, na primjer, šalom omota preko usta. Mora skinuti šal, mora to biti slobodno. Međutim, kaže ovdje, pogledajte u ovome hadisu, da su ashabike imale šta? Umotane glave. I prema tome imale su, a ne, nelogično je, ne može nikako motati glavu da ne mota, znači preko usta i nosa. I tako su obavljali namaz. No međutim, odgovaraju drugi učenjaci između ostalo šafijski pravnici pa kažu to nije argument, jer se u hadisu ne spominje da su imale umotane, umotane, znači ili prekrivena usta i nos za vrijeme čega? Namaz, to se ne spominje. To je ičtihad. Možda jeste, možda nije, to mi ne znamo. Tako da ne može ovaj hadis biti argument, već se spominje da su, kada bi polazila na namaz, da bi bila takve. A ne spominje se znači za vrijeme samog namaza. U hadisu je dokaz imamu Maliku i Šafiji i Ahmedu i većini islamskih učenjaka na račun Ebu Hanife da je vrijeme sabah namaza bolje kada je tama. Bolje kada je tama. Znači dok je još uvijek tama prije što se raspane. Naročito ako taj sabah namaz poprati duže učenje dok se ne raspane. Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, koristi hadis poslanika sallallahu alaihi sallam za koga imam tirmizi kaže da je vjerodostojni Albani Ome se kaže estiru bil feđr, fe innehu a'vamu lil ađr. Klanjajte sabah namaz kada se potpuno raspane. Tada je veća nagrada. Tada je veća nagrada. No međutim, islamski učenjaci tumače ovaj hadis pa kažu to se odnosi kada ne možeš ocijeniti kada je pravi nastup, kada je nastup zore kako treba, pa onda odgodi znači dok ne budeš ubijeđen da se da je nastupila zora odgode od tog vremena. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je da se to odnosi na noć u kojoj mjesec, koji mjesec pun obasjava zemlju, pa se ne može razlikovati između čega? Između zore i noći. Jer mjesec ostaje, znači sija i ti misliš da je u stvari počelo i da se rasvanjiva, a nije. To je svjetlost mjeseca. Pa kažu, u tome slučaju odgodite dok ne budete uđeni da se ne znači da nema ni malo šubhe i sumnje u njima. Kaže se ovdje, a ga moj leđu, veća je nagrada, misli se od većih nagrada je da se tako postupi. Kaže Imam El Bejheqi u svome djelu El Hilatijat, te je jedno veliko djelo štampano, danas u pet tomova sa tahrikom doktora Akila, a bit će štampano ako Bog da u 12 tomova, tri su već izišla od, sa, še, sa šeha Šura. Veliko djelo, Nikada nije napisano djelo al Hilafijat, to su razilaženja među lemom, nikada nije napisano djelo kao što ga je pisao Imam El Bejhaki. Imam El Bejhaki je braćo veliki imam ovoga umeta. Kaže se da je svaki sljedbenik imama određenog mezheba dužnik njemu. Ha, Muhammed je dužnik kome? Ebu Hanif. Ebu Jusuf je dužnik kome? Ebu Hanif. Zuper je dužnik kome? Ebu Hanif. Zuper Muhammed Ebu Jusuf. To su tri najpoznatije učenika imama Ebu Hanife. Zufar. I često se spominje, kažu Ebu, Muhammed, kažu Ebu Jusuf i Muhammed tako, a Zufar kaže drugačije. Rebija, Muzani, Šafi. I tako redajte ovaj učenjake, svako od njih odgovara šta? I dužnik je svom imam mezeba. Kažu, osim imama Bejheqi. Jedino imam El Bejheqi Šafija je njemu dužnik. Kažu, kako šafija je njemu dužnik? Zato, braćo, što je stao kao beden čvrsti da brani šafijski mezeb. I sve što je došlo u šafijskom mezebu, došao sa lancima prenosilaca i spojio i govorio o lancima prenosilaca, u njihovim mahama, mahanama i dolazio sa potporama, hadisima, što nije uradio ni jedan drugi sledbenik svoga imama. Imam al Veliki imam ovoga umeta. Rahimahullahu ta'ala i precizan što se tiče hadijske nauke i skriveni mahana hadisa, da je sa kutnijem sa Ibnu Ređepom, znači u samom vrhu te hadijske elite. Spomnio u svome dobro hilafijat, pa kaže da ovaj hadis zaiv, da je slab. I isto je kazao imam Ibnu Lapar, kažu da je hadis zaiv, da nije nedostajan, pa su znači kazali suprotno ono što rekao imam Tirmizi ili šejh Albaniji. Tako da ovdje svakako se mora znači u obzir da postoji razilaženje oko vjerostojnosti hadisa, a hadis da je poslanik sa osam kanjao za vrijeme još uvijek tame, bileži ko? Buharija i? I muslim, to je hadis koji smo pročitali, to je, o, tome, u tome hadisu govorimo. A sve hadise o kojima govorimo ovdje, onda to htjamo bileži ili Buharija i muslim, Buharija i muslim bliže ili jedan od njih dvojice bar. Ali uglavnom i bileže Buharija i muslim. Pa imamo hadis koji se može tumačiti na različite načine, i oko čije autentičnosti postoji razilaženje među islamskim učenjacima, imamo hadis koji je sahih u kome nema razilaženja. Kaže imamo al postoji mogućnost da su ashabi klanjali, kada su čuli za hadis o klanjanju sabah namaza, za vrijeme tame još, kažu možda su klanjali sabah požurili, pa klanjali ga tako da ga klanjuju prije prave zore. Mi znamo da u imamo pravu i laž zoru, tako? Prava se zora razlikuje od lažne. Kada se na horizontu pojavi poprečno ili ovako, kada se pojavi svjetlo kao stub, stup svjetla, snop svjetla, jedan pada sa nebesa prema zemlji. On se može primijetiti, nije tako jedno, jednostavno za primijetiti, ali se može primijetiti. kaže u obliku vučije grepa, tako kažu papihi. To je lažna zora. To svjetlo padne nekih Dvadesetak minuta i nestane. I opet nastane tama. Opet neki 15 minuta je tama, nema ništa. I tek onda dolazi zora prava koja se pojavi u obliku svjetla koje ide poprečno, vodoravno, i koje obasjava brda. I pogledate, pogledate ovako u brdo, vidite da su sva brda ovako obasjana s te strane. A s te strane izlazi sunce i ne obasjava jedan dio, poput vučijeg pa da pada taj slop svjetlosti, nego je znači obasjan cijeli horizont s te strane. E, to je nastup prave zore. Pa su možda žurili radi nagrade, žurili da kranje ovome vremenu, pa je rečeno odgodite dok ne nastupi ili dok se ne rastane. Dok se ne rastane, znači je bolje je klanjati u vremenu kad se rastane, nego da se klanja prije namaskog vremena, jer je zabranjeno da se obavi namaz prije namaskog vremena. No, međutim, neka ulema kaže, ovdje postavlja jedno pitanje, pa kažu, dobro, ako vi to tako tumačite. Allahov poslanik, sam kaže u prethodno spomenutom hadisu koga sam spomenuo, klanjajte kada se rastane potpuno, to je, u tome je veća nagrada. Vi sad tumačite da su ashabi možda klanjali prije nastupa čega? Prave zore. A iz ovoga ovdje je veća nagrada, zaključujemo da imamo ima šta? Nagrada. Se razumijem još jedan U hadisu je došlo, klanjajte kada se dobro raspane, tu je veća nagrada. A mi kažemo da su ashabi klanjali, postoji mogućnost da su klanjali, znači sabah namaz, prije nastupa prave zore. A iz ovoga hadisa tu je veća nagrada, zaključujemo da i prije zore ima šta nekakva nagrada, samo da je ovdje veća. Kažu, kako možete to govoriti? Hoće da time ima svoje mjesto pobiju šta? Ovo, ovo tumačenje hadisa. I to je razmišljanje i stav, jel, ti I pogledajte logike jake, braće. Jaka logika. No međutim, može se odgovoriti na tu logiku drugom postavkom, a to je da su ljudi nagrađeni po njihovim nijetima. Čovjek kada bi klanjao i ne zna da je nastupio sabah, ima nagradu namaza nije znao za saborsko vrijeme, klanjao i nije mu se nakon toga pojasnilo da je, da, da je klanjao prije vremena pa da ponovi u vremenu. Ima nagradu za sve namaz. Ima, one su da su, i on je nagrađen po svome tu. A ko ima veću nagradu? Onaj koji je klanjao u pravom vremenu ili ovaj koji je klanjao u prvom vremenu nije znao? Prvo vremen koji nije znao. Zar nije poslanik sa osam rekao kada sudi jedan hakim, pa pogodi ima koliko nagrada? Dvije. Ko je ovdje pogodio? Onaj koji je klanjao u u pravo vrijeme. A kad pogriješi ima koliko nagrada? Jednu. Jer ovaj ovdje pogodio ne pogriješio? Drugi. Pogriješio, klanio je mimo vremena. Pa je veća nagrada da se klanja kada u? U pravom vremenu od prije namaskog vremena da čovjek ne zna. I na takav način šta možemo uskladiti? Znači, možemo uskladiti a, ovu prividnu oprečnost koja se nazire iz ova dva hadisa. Smo se razumijeli? Došlo u jednom hadisu da je poslanik sa osam klanjao prije vremena. Kaže, klanjao je sabah prije vremena. I to je bilo na muzdalifi. Kaže, klanjao je prije vremena. Misli se prije, možda uobičajnog vremena, iako je došlo u hadisima da je pojedin da se klanja sabah i da se čeka, znači dok se dobro ne rasvane, dovi se. Međutim, u nama kaže, to je poslanik sa malo pomjerio namaz naprijed, da ljudi mogu šta dobiti da mogu iskoristiti vrijeme za dovu, da se pripreme za obrede i tako dalje, što ne znači nikako da je klanjao prije vremena, da je klanjao prije pravog sabahskog, znači vremena. Jer nije poslanik sa klanjao nikada prije nastupa, prije nastupa, znači zore, već je klanjao da nastupi zora za vrijeme tame kako je došao u prethodnom hadisu. Imam Tahavi, rahimehullahu ta'ala, jedan veliki učenjak, kog seba Hanefijskog. Imam Tahavija je imam ovoga umeta. No međutim, on je vraćao prije Hanefijskog mezeba bio šta? Šafija. Bio šafijskog mezeba pa promijenio. Pa ovim hanefijski učenjaci bo, šafijski. Kažu, imam Tahavija, taj imam umeta je bio šafija i kada je sve sabroj, kada je vidio i oduzeo, vidio je da je hanefijski mezeb bolji ili da je sa jačim argumentima i tako dalje. U svakom slučaju, imam Tahavija kaže za ove hadise ima jedno, možda malo čudno mišljenje. Kaže da su hadis, da je ovaj hadis koji govori o namazu, sabah namazu, nakon što se dobro rastane, dokinuo hadis o klanjanju sabah namaza za vrijeme tame. Razumijete? On kaže da ovaj hadis u kome se spominje sabah namaz nakon dobrog rastanuća, da je dokinuo ovaj hadis o kome govorimo, hadis Ajša. No međutim, ovo mišljenje nikako ne može biti ispravno, ne može biti jako, jer Ajša kaže Kjana Rasulullahi s.a.v. Znači činio je to kontinuirano i to mu je bila stalna praksa, a navjeli smo hadis kod Ebu Davuda da je klanjao samo jedan put šta? Sabah namaz kada se dobro rastanula. I hadis ima dobar lanac preostat, kao kažu, kao kaže šeha Albanija, drugi su u cijelom hakim i zehebi, drugi kao što su spomenuo. Što znači da sa dvije strane imamo argumente da ne može nikako ovaj hadis dokinuti. Ne može. I hadis u čijem, čijem postoji spor među lemom da dokine hadis poslanika sa osanem i stalnu praksu. Ajša kaže tako je činio Allahov poslanik, a hadise Budavuda to svakako, to svakako potvrđuje. Kaže Imam al-Begavi u svome dijelu Šerhu Sunne. Kog je mezeva bio Imam al-Begavi? Bio je Šafija. Bio je šafijsko mezeva. I Najveći muhadisi ovoga umeta su iz šafijskog mesela. Šafijski mezad je poznat po muhadisima. On je, ima svoj djelo šerhu sunne koji je štampan u 16 tomova, on je umro 516. hiđarske godine. I on je iz poznije one generacije učenjaka koji su prenosili nešto sa lancima prenosilaca. Došla je, kaže u hadisu Muaza ibn Džebela, da je rekao, poslao me je poslanica u Jemen i rekao mi, o Muaze, kada budeš u narodu sabah po zimi ili u zimi, klanjaj, klanjaj prije raspanuća, dok je tama, i uči malo duže, ali nemoj toliko da dosadiš ljudima. A kada je ljeto, klanjaj ljudima kada se dobro raspane. Jer je noć zimi duga, pa ima vremena za spavanje, a ljeti kratka, pa malo produži ljudima, znači ljeti da spavaju, a zimi klanjaj ranije. Pa bi na ovaj način spojili šta? Spojili dva hadisa. Znači da se ljeti klanja kada? Malo kasnije, a zimi malo ranije. Pa bi na takav način imali i Malik, i Šafija, i Ahmed, znači ispravan pogled na, hadis, na hadis, a imao bi i imam Ebu Hanif. To bi bilo da je ovaj hadis vjerodostojan. Ovaj hadis je potpuno slab. Baiv džidden. i ne može znači biti argument kao da ga nismo ni šta imali. Ali ga znamo, tako da ne možemo znači sa njim pomiriti dva šta? Mišljenja. No međutim, Allahovom voljom, na drugi hadis kojim se može uskladiti značenje ova dva hadisa. To je hadis koga bližime Mahmed, koga šeh Albani kaže da je vjerodostojan, u kome stoji da je poslanik s.a.v. je klanjao sabah namaz, počeo bi klanjati za vrijeme tame, i da bi oduljio učenje dok se ne rastane. Pa bi sabah namaz bio i za vrijeme tame i za vrijeme rastanuća. Počeo bi u rano i učio bi dugo tako da bi ga završio kada se rastane. Pa je li odgodio sabah namaz do rastanuća? Jer se učenjem. Pa kažu cilj ili namjera Allahovog poslanika sallallahu alaihi iz ovoga hadisa odgodite sabah dok se dobro ne rastane, mislim se odgodila dugim šta? Učenje. To je jedan od najjačih i najboljih načina pomirivanja dva hadisa, ako bismo priznali vjerostojnost hadisa Ebu Mesauda Ansarija, odgodite sabah namaz do potpunog ustanoća. U ovome hadisu je dokaz da žene mogu izlaziti u džamije, da klanjaju sabah i jaciju. Ali pa spomenute spomenuta jacija u hadisu? Ali znači je veže, jedna te ista stvar veže jaciju i sabah, to je tama ja tamo, pa ako dozvoli izlazi na, na sabahu dozvoli, znači ide jaci Jeli, veže jedan te isti razlog izlaska. Ovo je sve znači pod uslovom da je žena sigurna od fitneta, da neće nikoga iskušati i da neće biti iskušana. Kažu neki učenjaci, između ostali Kadija i ja, da ome hadisu dokaz da žene mogu izlaziti u džamije. I u tome ga sada imam neuvi i drugi. I kaže u njemu je dokaz da žene mogu prisvati džematu, namazu džematu u džamijama. No međutim, može li ovaj hadis biti dokaz da žena može izlaziti u džamiju? Može li može? Može. Može, i ne može. Može biti dokaz da može izlaziti kada? Na sabahu i na jaci. A može li biti dokaz da izlazi na podne neki i nakšav? Ne može, jer se razlikuje. Vamo je tama, a vamo je dan. Pa je pri šta? Skrivenija. Tako da je spomenuto šta? Samo namaz jeli, koji se klanja dok je još uvijek tamo, No međutim imamo druge hadise koji ukazuju, kao hadisi Bromara, kad zatraže žene od vas da izlaze u džamije, nemojte im braniti. To je općenito. Znači da bilo koji namaz kad žena zatraži, ako nema fitneta, može izaći u džamiju, to je doslovno. No međutim neka ulema mrzi da žene koje su mlade da izlaze u džamiju. Jer izlazak mlade žene na ulicu neće donijeti nikakvog hajra. Neka ulema uslovljava šartove da žena iziđe napolje. Kada hoće da iziđe napolje, kažu mora imati šartove, mora ispuniti šartove. Prvo da je taj izlazak neophodan ili potreban. Da ne kažemo da je to nužda. Znači ima potrebu za izlaskom. Drugo, da se mora obući šarijatski, po propisu. Treće, da ne smije se sa nje osjetiti miris. Ne smije se osjetiti miris nikakav sa njene odjeće. I često griješe ovdje muškarci, namiriše se, odjeću svu, namaže sa mirisom i onda ga žena uzme ispod ruke. I onaj miris sa njegove odjeće pređe na nju. I kad se odvoje, onda sa nje se osti miris. To je zabranjeno. To je zabranjeno. Da izlazi, kaže neka ulema, ujutro rano ili predveče. Kada pada tama, kada su ljudi u kućama, kad ulaze, kad završavaju s poslema, nekada ima puno ljudi, kada da šeću, nego znači da izlazi u vremenu kada nema puno ljudi, ako može u tome obaviti ono što želi obaviti. I kada hoda, da hoda sa jednom, sa jednim od dva kraja puta. Ne da hoda posred puta, kao da je oslobodila grad. Nego hoda i desnom i lijevom stranom pored. A nikako posred puta. Zato što je poslanik s.a.v. rekao u hadisu koga bilježi Ibn Hibban, se lim nisai osapu pariq. Nema žena pravo da hoda posred puta. Kaže šef Albani da ova hadis je redostaje. Nema žena pravo i ne pripada joj sredina puta. Idi jednom ili drugom stranom, tamo gdje imaju klasični putevi naši, a ako se radi o putima gdje auta prolaze, onda idi živa bila uz zgradu negdje gdje znači hodaš, tako da nisi ovaj izložena pogledima, tako je skrivenije za tebe. I ne smije, kaže još neka ulema, udarati sa cipalama da privlači poglede ljudi i će nešto od nakita i slično tome. To su znači uslovi pod kojima žena treba izlaziti iz kuće, a najbolje je u njenoj kući. Izlazak žene u džamiju je dozvoljeno, međutim, kaže recimo Ibn Mulaqin za svoje vrijeme, kaže, no međutim, treba danas zabraniti ženama da izlaze u džamiju. U njihovo vrijeme, braću, kada je Islam cvijeće bilo u odnosu na nas i na naše stanje, kaže, treba ženama danas zabraniti izlazak. Ne to, Aisha radi Allahu ta'ala anha, kaže, da vidi Allahu poslanik šta su žene ensarike uradile nakon njega, zabranio bi im izlazak u džamije. Pa što su to žene ensarike uradile? Najbolja generacija žena koja je kročila po zmanjskoj kugli, kaže, zabranio mi Aisha radi Allahu ta'ala anha. Najveći fakih žena u ome umetu što ima. Neće se do sudnjeg dana je kao ona, da je učen kaže, zabranio bi izlazak. Kaže Ibn Mulekin, u našem vremenu nikako. Pa šta, šta mi onda da kažemo za naše vrijeme i za stanje u kome se nalazimo? No, međutim, ostaje da je ženama dozvoljeno da izlaze u džamije, zato što je poslanik rekao, kada žene zatraže izlazak, nemojte im braniti. Ali ostaje onaj drugi dio koga mnoge zaboravljaju, a to je, a njihove kuće su im bolje. A njihove kuće su im bolje. Kaže, Ibn Mulekin treba izabraniti izlazak, osim ako žena radi, mora izlaziti, znači nema izbora. Ili ako je učena pa ide poučavati nekoga, učiteljica u školi tako dalje, da nam ne bi ovaj, žensku djecu poučavali učitelji, mora biti žena da ih poučava i o tome, onda može izići. prošao u Sahihu ibn Hibbana u predaji koja ima vjerodostojan danas prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao al mar'atu aura žena je avret žena je sva avret to jeste žena je sva stidna i žena se treba sva pokriti, jer je stidno ono što se treba pokriti. El mar'atu aure, žena je auret. Kada iziđe, ovlada njome šeitan. I pogledajte na kraju što kaže poslanik sa na kraju ovoga hadisa. Poslušajte, možda ga niste prije čuli. A najbliže kada žena, ili najbliža žena biva svome gospodaru kada se nalazi u svojoj kući. Najbliža biva svome gospodaru kada je smještena u utrobi svoje kuće. Znači kad nije dostupna i izložena ljudskim pogledima. Tada je najbliža svome gospodaru, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa alihi No međutim, kada niko ne zaključi iz ovoga da je ženi zabranjeno da iziđe Ne. Kada ima potrebu, može izaći. Kaže imam El Bađi, Kadija, poznati učenjak Malikijskog mezheba, u ome hadisu je dokaz da žene izlaze iz džamije prije muškaraca. Prije muškaraca dok je još uvijek tama. Jer dok izišli muškarci, dok su se izredali, se obuju i tako dalje, već se šta? Više rasvanulo. Pa bi žene zakasnile u tome slučaju. Pa kaže, žene izlaze prije muškaraca iz džamije i ovo je lijepo zaključivanje s hadisa. Iako imamo drugi hadisa koji jasnije ukazuju na ovo, i kaže da odlaze, pazite ovo, da odlaze kućama i da znači pripremaju domove za povratak muškaraca sa namaza. Jer čovjek se vraća sa namaza, doručak, kahva, da ljudi idu da rade jeli, ovaj, svoje one, dnevne poslove, pa se vraćaju kući, djeca i tako dalje, već šta ima, pa izlazi znači iz džamije prije muškarca. U ome hadisu isto dokaz da je ženi bolje da boravi u svojoj kući nego da izlazi, i da ne izlazi iz kuće osim ako to iziskuje šerijatska korist. I dok završi posao koga ima da se vrati opet u svoju kuću. To je najbolje. I u njemu je dokaz i u hadisu je spomenut El Fajr, to je sabah namaz. I sabah namaz ima i druga imena koja ćemo vam spomenuti kada budemo govorili o četvrtom hadisu, a ovo ovaj je drugi hadis u ovome poglavlju, pa ćemo spomenuti neka druga imena sabah namaza, znači koja se koriste u šerijatu. Ovo bilo ukratko hadisu Ajše radijallahu koji je, iako kratak po svojom sadržaju, u istinu velik po svojim porukama i o propisima koji se vežu za njega kada bi detaljno pričali, moglo bi se dugo pričati, no međutim, ove kratke naznake, ili ovim kratkim naznakama mislim da smo objedinili ili obuhvatili a, osnove propisa koje bi čovjek trebao znati kad se radi o hadisu. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa